entzule maite maitiak egin hun. Kronika huntan, janhai industrialak gaintiazten teizkun butiga simikoak behin eta berriz aipatu teitzegu, oaikuan beste kusatio bat. Egun dimetil polizolok zane delakoaz aigitin. Kimiaren industriak sortu dian komponente bat da, magikoa idu jaraz. Huni esker behita saltsa bat lodiazten, jaki baten kontserbazioa lusazten, edo sozizon bati koloe arroxa ezera kausitzen. Soda, nem, urdanki, arrain edo agiz adelat jaki sukaldatietan, intsalada, huntio edo erresimentetan bestiak beste agertzen da. Grumoik gabe matahame egiteko inberezietane agertzen da, beko digua, e bedeatzuehun. Demitil polizoloxan hunek McDonaldseko fatzfudetane be jabilpena badu. Kasu juntan, beste abantalla batekin. Huni esker, friten frijazteko olioa ez daga hyntzen, hotz olio heakiak ez du txapastaik egiten eta patiako frijitu egilia ez da eretzen. Genial ez? Benazkenik, Demitil polizoloxan hunek baziala beste sekretuik Joko Amako Universitalaiek jakutsi deikie. Jakina da ikerlaiak ideia drolez beteik diela, kasu juntan ez die salbu espenik egiten. Nago guano nula debri ideia sortu zaien, bena Japonia hoiek ilhe baten azia, nula spaite raiteko, demiti polizolokzanez betetako epruveta batetan trempatu die, eta geo, laria pelat zian laborategi batetako sagu sumaiter txertatu. Eta, oi mia kudu gusiz espantagarria, hantik eta laster, sagier ilhia tia hala sortzen eta lusatzen hasi zaie tintinen aventura batian dupontarer agitzen zaien bezala. Gainera, badu beste abantalla bat, nanopartikula bat da eta beste nanopartikulak bezala, gue korpitzian ze ondoio badian edo estian ez da jakiteik nihurk ezpeitaki. Hots, e bedeatzue huna, et une saloperi opoal.